vile haki ambazo mume na mke wanashirikiana na kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaweza kuguzia baadhi ya haki za mke kumtekelezea mume wake kutoka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka kwa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam ambayo ni mwenendo wake rasul alayhi salatu salam na vile vile kunazo vile vile aqwal za maulama ambayo kwamba yanaweza kuguzia hukuku hizo haki ambazo kwamba tutaweza kuguzia leo hii ni takriban saba ama haki ya kwanza ambayo inampasa mke kumtekelezea mume wake ni ujubu taa ni lazima mwanamke kumtii mume wake kwa jambo ambalo kwamba linaambatana na Qur'an na vile vile linaambatana na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na jambo ambalo kwamba sio ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mume kuwa ndiyo msimamizi wa yule mke na vile vile ndio mwenye kumwamrisha yale ambayo kwamba yanastahiki kufuatwa yanastahiki kutekelezwa iwe ni ya Allah ama ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ama ambayo kwamba si ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile huyo mume ndiyo mlinzi na mwenye kumchunga yule mke namna anapokuwa na cheo yule kiongozi wa nchi anavyochungwa anavyowachunga maraia wake ndiyo vile vile yule mume ndani ya nyumba kama ile anakuwa na cheo ya kuweza kumlinda yule mke wake na kumwelekeza na kumwamrisha kuweza kutenda mema anasema Allah subhanahu wa ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim wanaume ndio wasimamizi wa wanawake katika majumba zao kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha hao wanaume baadhi yao juu ya baadhi na kwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia mali kuwa wanayatoa hiyo ndiyo sababu ya wanaume kufanywa kuwa ni wasimamizi wa majumba yani wao ndio maamiri wa nyumba kama zile na amiri siku zote anafaa kutiiwa kwa wale ambayo kwamba amemwamrisha yule ambaye kwamba anamsimamia na yule mume ndiyo amiri wa nyumba kama ile akimwamrisha mke wake kutekeleza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha basi ni jukumu ya yule mke kutii akimwamrisha kuweza kuwacha yale makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza basi ni jukumu ya yule mke kutii kwa sababu kumtii yule mume inakuwa ni sababu ya kumtii Allah ukimtii yule mume kwa kutekeleza ibada ya sala inakuwa ni sababu ya kumtii Allah ukimtii yule mume kwa sababu ya kutii ya, ku, ya kuvaa mavazi ambayo kwamba ni ya kisheria basi inakuwa vile vile ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala vile vile haki ya pili ya mke kwa mume wake ni tamkinu zawj min alistimta' ni yule mwanamke aweze kuhakikisha kwamba anamstarehesha mume wake kimwili na hii vile vile inaingia katika haki za mke kumtekelezea mume wake kwa sababu endapo ikikosekana hayo itakuwa ni wenye kupelekea yule mwanamume huenda kama atakuwa hana msimamo mzuri hana tabia nzuri basi ataweza kutoka katika njia walakin endapo atamtimizia haja zake ya kimwili basi itakuwa ni sababu ya yule mwanamume kutulia na endapo yule mwanamume akimhitajia yule mwanamke kwa ajili ya kumaliza haja zake za kimwili kisha akakataa yule mwanamke kujibu wito ule ya kumuingilia pasina dharua yoyote basi atakuwa amefanya madhambi makubwa yule mwanamke endapo hatokuwa na udhur ya kisheria imma ako na haidh ako katika wakati wake wa haidh ama vile vile ako katika saumu yake ya fard ama labda ni mgonjwa na mfano wa hiyo basi itakuwa ametekeleza makubwa katika madhambi kama mwanamke yupo katika siha yake hajafunga funga ya fard hayupo katika siku zake za ada ya mwezi ambayo kwamba ni ya haidh basi akimuita mume wake kwa ajili ya kumtekelezea yale matakwa ya kiwiliwili kisha akakataa yule mwanamke basi itakuwa ametekeleza madhambi makubwa sana anasema alayhi salatu wassalam kupitia hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنت لعنتها الملائكة حتى تصبح al-Bukhari anatueleza alayhi salatu wasalam endapo mwanamume akimuita mke wake kwenye godoro lake yani kwa ajili ya kustarehe naye kiwiliwili kisha yule mwanamke akawa ni mwenye kukataa yule mwanamume akalala akiwa na hasira akiwa amekasirika basi laana inakuwa juu ya yule mwanamke mpaka itakapofika asubuhi Rasul alayhi salatu wasalam anatueleza endapo mwanamume akimhitajia yule mke wake kwa ajili ya kustarehe naye kimwili kisha yule mwanamke akakataa kujibu jawabu ile yule mume akalala akiwa na hasira basi laana ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa juu ya yule mwanamke mpaka itakapofika asubuhi vile vile tunaelezwa katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu lilmar'a an tasuma wa zawjuha shahid illa biidhnihi tunaelezwa vile vile na mtume sallallahu alayhi wasallam sio halali sio sawa kwa mwanamke kufunga funga ya faradhi ah, funga ya sunna funga ya sunna wa zawjuha shahidun ili hali mume wake yupo na hana habari illa biidhni isipokuwa kwa idhni ya yule mwanamume yani haifai kwa mwanamke kufunga funga ya sunna isipokuwa kwa idhni ya mume wake na endapo akiwa amefunga sunna naam pasina idhini ya mume wake akimhitaji basi itakuwa anafaa kufungua sunna kama ile kwa ajili ya kumtekelezea yule mwanamume haki yake hii ni nukta ya pili ambayo kwamba ni haki ya mke kumtendea ama kumtekelezea yule mume wake nukta ya tatu ni adamu khuruj adamu al-ibn liman yakrahu zawj dukhuli ni yule mke asiwe ni mwenye kuleta mtu katika nyumba ya yule mwanamume isipokuwa kwa idhni ya yule mume yani asiwe mwanamke anachukua wageni na kuwaingiza katika nyumba yake isipokuwa kwa idhni ya yule mume hii vile vile ni katika haki ya mke kumtekelezea yule mume wake asiingize mtu katika nyumba yake pasina idhini ya yule mume hasa wale ambao kwamba yule mume hawapendi kwa mfano kunayo katika familia ima ni upande wa mume ama upande wa mke mtu ambaye kwamba hana nidhamu katika mambo mengi nidhamu inakusanya inakusanywa na vitu vingi ima labda ni mtu ambaye kwamba anavuta bangi ama anatafuna vitu ambavyo kwamba vimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ama anakunywa vitu ambavyo kwamba vimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala sasa mtu kama yule yule mume akiwa anamchukia kwa sababu ya vitu vile haifai kwa yule mke kumuingiza mtu kama yule kwa nyumba ile haifai kabisa kwa yule mke kumuingiza mtu kama yule kwa nyumba ile kwa sababu yule mume ameshamkataza yule usimuingize kwenye nyumba hii nafaa mke kumtii mume wake kwa kutokumuingiza yule mtu katika nyumba yake ime iwa ni wa kike ama ni wa kiume haifai kabisa kwa yule mke kumuingiza mtu katika nyumba ile ambayo kwamba mwanamume wake ashamwambia kwamba simpendi yule kwa tabia kadha wa kadha tuangalie upande wa pili vile vile labda yule mwanamume akaona marafiki zake ambao labda hawana nidhamu vile vile wanakwenda kinyume na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile wanakwenda kinyume na mafunzo ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kisha anakuja na marafiki kama wale katika nyumba ile vile vile haipendezi kwa yule mke kama ni mwanamke mwenye nidhamu yake itakuwa haimpendezi vile vile kuona yule mwanamume anaingiza marafiki zake ambao kwamba hawana nidhamu wanatafuna vitu ambavyo kwamba havifai labda hata mbele ya watu kwa Allah haifai kabisa asaje kwa mbele ya watoto itakuwa sio sahihi kwa yule mume kuleta marafiki zake waje waketi pale wakiwa wanatafuna vitu hivyo wakiwa wanavuta vile vitu haifai kabisa vile vile upande ya mwanamke wa qal qala sallallahu alayhi wa sallam fattaqullaha fi وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله furujahunna bi kalimati llah anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam fattaqullaha fi nisa mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao wanawake yani msiwatendee maovu hao wanawake mumche Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hao wanawake fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati kwa sababu hakika nyinyi wamewachukua hao wanawake kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala wastahlaltum furujahunna bi kalimati na vile vile mukahalalisha tupu zao kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala maana yake nini mkawa ni wenye kusoma dua ambayo kwamba imethibiti kutoka kwa rasul alayhi salatu wassalam kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi mnapoenda kuingilia bikalimati llah allahumma jannibna shaytan wajannib shaytana fima razaqtana naanza kwa bismillah mtu anapotaka kumwingilia mke wake anafaa kuanza na bismillah kisha Allahumma jannibna shaytan wajannib shaytana fima razaqtana hiyo ndio wastahlaltum furujahunna bikalimatillah mkahalalisha tupu zao hao wanawake kwa jina naam ama kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao wanawake msiwe vile vile wenye kuwaudhi kama wao vile vile watakapofanya vile watawaudhi nukta nyingine ambayo ni haki ya mke kumtekelezea mume wake ni adamu alkhuruji min albayti illa biidhni zawj ni yule mke asiyo ni mwenye kutoka katika nyumba yake yule mume pasina idhini haifai kabisa kwa yule mwanamke kutoka katika nyumba ya, mke, ya, ya mume wake pasina idhini yake hii ni haki ya mke kumtekelezea mume wake na maulama vile vile wameangazia jambo hili miongoni mwao ni maulama kutoka kwa madhhabi ya Shafi'i na vile vile wanaotoka katika madhhabi ya Hanbal anasema laysa laha alkhuruj li'iyadihi abiha li'iyadati abiha almarid illa bi'idhni zawj yule mke hatokuwa ni mwenye kutoka katika nyumba ya yule mume wake kwenda kumzuru mzazi wake wa kiume hali ya kuwa ni mgonjwa illa biidhni zauji isipokuwa kwa idhni ya yule mwanamume haifai kwa mke kutoka kwenda kumzuru baba yake ni mgonjwa isipokuwa kwa idhni ya yule mwanamume walahu man'uha min dhalik vile vile mume akona uwezo wa kumzuia kutekeleza hilo yani kwenda kumzuru mzazi wake wa kiume lianna ta'ata zawj wajiba kwa sababu kule kumtii mwanamume ni jambo la lazima fala yajuzu tarku alwajib bima laysa biwajibin haifai kuacha jambo la lazima kwa kitu ambacho kwamba sio lazima yani kumzuru yule babake sio jambo la lazima lakini kumtii yule mume wake ni jambo la lazima kwa hiyo hafai mwanamke kutoka katika nyumba yake kwa hali yoyote ile isipokuwa kwa idhni ya mume wake na vile vile mume wake ana uwezo wa kumzuia walakin kwa roho nzuri na tarbia nzuri basi yule mwanamume anapoombwa ruhusa atampatia ruhusa kwa yule mwanamume mwenye nidhamu na adabu nzuri yule mke atakapomuomba ruhusa basi ni juu yake vile vile kumruhusu aende akamzuru ime iwe ni baba yake ama mama yake tunaendelea katika nukta ya tano atadhib vile vile ni haki ya yule mwanamume kuweza kumfanyia taadhib yule mwanamke ni jambo ambalo kwamba ni haki kwa yule mume kumpatia adabu mke wake anapomaasi ima amemwamrisha kutekeleza ibada ya sala vile vile amemwamrisha labda asitoke nje pasina idhni ama vile vile amemuita kwa ajili ya kustarehe naye kisha yule mwanamke akawa hataki kusikia haya yote basi ni jukumu ya yule mwanamume kumpatia adabu na adabu kunazo martaba kunazo steps ambayo tumewekewa na sheria ya kwanza kabisa ni kumpatia mawaidha kwa uzuri zaidi fa'ibuhun mnawapa mawaidha kwa uzuri zaidi wakikataa kusikia wahjuruhunna fil madaji' step ya pili ni kuwagura wale wanawake kwenye malazi ima kwa kuangalia upande wa kushoto na yeye anaangalia upande wa kulia katika malazi moja hii ni kumgura yule mwanamke na vile vile kuna step nyingi ambazo kwamba tuwezi kuelezea katika khutba na ya pili ni ya tatu ni wadribuhun kuwapiga kipigo ambacho kwamba ghaira mubarrih ambayo kwamba sio ya kumuumiza yule mwanamke hii vile vile ni haki ya mume kumtekelezea yule mwanamke na ni juu ya mwanamke kutii anapopewa mawaidha anapoguru anafaa kufikiria mpaka isifikie kwa kupigwa na katika hiyo kunayo dalili nyingi ambazo kwamba imekuja kuonesha kwamba ni haki ya yule mume kumpatia adabu yule mwanamke kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wallati takhafuna nushuzahun فعظوهن واهجروهن في المضاجع fa in ata'nakum fala tabghu عليهن sabila anasema Allah subhanahu wa ta'ala na wale wanawake ambao kwamba mnaogopea watatelea mnatelea labda watapitiliza watakuwa ni wenye kuasi zaidi fa'idhuhun mwape mawaidha wahjuruhun fil madaji' mwagure katika vitanda usiposikia mawaidha wadribuhun kisha mwisho muwapige kipigo ambacho kwamba sio ya kuumiza na vile vile kuna aya nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar yani mlioamini imani kamili muokoe nafsi zenu pamoja na watu wenu ambao kwa ni wake zenu pamoja na watoto wenu muokoe kutokamana na moto kwa hii hizi zote ni jukumu Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia wale waume kuweza kuelekeza wale wanawake wao na juu ya, ya mwanamke kuweza kutii yule mume wake naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wenye kusikia khairi na kufata istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد kunazo nukta mbili za mwisho tukimalizia haki ya mke kumtekelezea mume wake ni alkhidma kumsaidia na shughuli za ndani na inavyojulikana shughuli za ndani mara nyingi huwa ni za wanawake na shughuli za nje huwa ni ya wanaume basi anapojukumika yule mwanamume kwa ajili ya kufanya shughuli zake za nje vile vile itakuwa ni sababu ya yule mwanamke kujukumika kuweza kumsaidia shughuli za ndani ingawa kuna aqwal nyingi za maulama walakin iliyokuwa bora zaidi ni yule mwanamke kumfanyia khidma yule mwanamume nyumbani kwa sababu anapotoka anapotoka asubuhi labda saa kumi na moja akienda kuswali kabisa mpaka kuenda shughulini mwake kurudi labda ni saa moja ama saa kumi na mbili kwa hiyo ni jukumu ya yule mwanamke vile vile kumsaidia yule mwanamume wake katika zile kazi za kinyumbani na vile vile ya saba na ya mwisho ni muasharata zawj li zawjiha bil ma'ruf ni yule mwanamke hiyo ni haki vile vile mwanamke kumfanyia wema na kuishi na huyo mwanamume wake kwa wema vile vile na hiyo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja ay walahunna ala الرجال من الحق مثل ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما على الآخر na ni juu ya wanawake vile vile kuwafanyia wema hao wanaume namna inavyokuwa ni juu ya wanaume kuwafanyia wanawake wema kwa hivyo upande zote mbili zinafaa kutekelezeana wema kuishi kwa wema kuwafanyia wale wema kwa hivyo vile vile inakuwa ni haki ya mke kumfanyia wema yule mwanamume wake na endapo upande zote mbili zikishirikiana kwa ajili ya kufanya wema hayo basi nyumba kama ile itakuwa ni nyumba yenye kupatikaniwa utulivu ndani yake itakuwa ni nyumba yenye kupatikaniwa starehe ndani yake na itakuwa ni nyumba yenye kutoa familia nzuri ya Kiislamu nukta muhimu zaidi kwa haya yote ni yule mwanamke amfanyie haki ya kumtii mume wake kila jambo itakuwa nzuri endapo yule mwanamke atamtii yule mume wake katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala basi haitapatikaniwa haya yote ya kuvurugana haitapatikaniwa labda kupigana katika nyumba kama ile bali itakuwa ni nyumba yenye utulivu kwa hiyo yule mwanamke akitaka kuingia janna kiulaini ametueleza alayhi salatu wassalam mwanamke akitaka kuingia janna kiulaini basi afuate hadithi hii ya Rasul alayhi salatu wasalam aliposema idha sallat almar'atu khamsaha endapo mke wa mtu akiwa atatekeleza ibada ya sala yake tano kwa siku wasamat shahraha na akafunga ramadhani vizuri inavyostahili kufungwa wa hafidhat farjaha kisha akahifadhi tupu yake naam wa ata'at zawjaha kisha akamtii yule mume wake ataambiwa siku ya kiyama ingia peponi katika mlango yoyote utakayo kazi rahisi kabisa miongoni mwao ni kumtii yule mume wake ataambiwa siku ya kiyama ingia peponi kwa mlango yoyote ile ambayo kwamba unayataka kwa machache tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana laqad wasafa Allahu nabiyahu fi kitabihi faqala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 برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة